Teātris Latvijā autore Ieva Struka Īsa teātra vēsture Pirmā rakstos minētā izrāde notika 1205. gadā. Tā bija Vācu krustneša rīkota reliģiska satura izrāde Rīgā, Doma laukumā. Pirmo stacionāro teātri, Rīgas Vācu teātri – atradies tagadējā Rahāda Vāgnera ielā, dibināja Oto Hermanis von Fītinghofs 1782. gadā. Tajā par kapelmeistaru darbojies Rahards Vāgners no 1837. līdz 1839. gadam. Viesojušies franču, krievu, itāļu teātra, operas un baleta mākslinieki kas veidoja Rīgu par Eiropas kultūrai piedarošu pilsētu. Pirmā latviešu izrāde notika 1818. gadā, kad Dikļu mūžas kalpotājs Jānis Peitāns pārtulkoja Friedriha Šillera drāmu Laupītāji 1781. gadā un iestudēja to ar jauniešiem, izrādot mūžas šķūnī. Pirmais joprojām pastāvošais stacionārais teātris ir Rīgas Krievu teātris, dibināts 1883. gadā. Pirmā profesionāli organizētā izrāde bija jaunā stendera lokalizētā Ludviga Holberga luga Žūpu Bērtulis, kuru 2. jūnijā 1868. gadā izrādīja Latviska palīdzības biedrība priekštrūkumu ciestdamiem igauniem. Šis datums tiek uzskatīts par latviešu profesionālā teātra pirmsākumu. Pirmais latviešu lūgas iestudējums bija Adolfa Alunāna lūgā pašu audzināts, kas tapa Rīgas Latviešu biedrībā 1869. gadā. Adolfs Alunāns, saukts par latviešu teātra tēvu, bija pirmais latviešu režisors, teātra direktors un dramaturgs, vadījis Rīgas Latviešu biedrības teātri no 1869. līdz 1874. un 1876. līdz 1885. gadam. Pirmie latviešu aktieri - Kristaps Bergs, Maija Brigadere, Valdemārs Švarts, Dace Akmentiņa un Berta Rūmniece, kura jau no jaunības spēlējusi vecu sieviešu lomas, un tādēļ tiek saukta par latviešu teātra māti. Pirmais Rudolfa Blaumaņlūks iestudējums Zagļi notika Rīgas Latviešu biedrības teātrī 1890. gadā. Pirmais atpazīst Lūgas Vaidelota iestudējums Rīgas Latviešu biedrības teātrī 1894. gadā. Pirmais Raiņa Lūgas pusideālists iestudējums jaunajā latviešu teātrī 1902. gadā. Pirmais stacionārais teātris bērniem un jauniešiem izveidots Latvijas jaunatnes teātrī 1945. gadā. Teātris no 1918. līdz 1940. gadam. Latviešu teātra nākamais attīstības posms sākas tikai ar Latvijas republikas nodibināšanu 1918. gadā. Pirmās valsts mākslas institūcijas radās, kad Latvijā varu pārņēma Pētera Stučkas lielinieku valdība. Darboties sāka Padomju Latvijas strādnieku, vēlāk Nacionālais teātris, Padomju Latvijas opera, Valmieras padomas teātris. 1919. gada rudenī tika dibinātas Nacionālas nozīmes mākslas institūcijas - Latvijas Nacionālais teātris, Latvijas Nacionālā opera. 1920. gadā, kad Latvijā atgriezās Eduards Smilģis, Dailas teātris. Pirmās republikas laikā Latvijas Nacionālais teātris saņēma nelielu valsts dotāciju, bet teātris darbojās pēc stacionāra teātra principa - pastāvīga trupa un repertuārs, Teātra ienākumi no biļešu tirdzniecības tika izlietoti darbinieku algām un jaunu uzvedumu veidošanai. Teātra pastāvēšanu būtiski ietekmēja 30. gadu pasaules ekonomiskā krīze, kā rezultātā teātri nevis samazināja, bet palielināja jauniestudējumu skaitu, sagatavojot tos īsā mēģinājumu periodā un nenodrošinot jaunus mākslinieciskus meklējumus. Otrs nozīmīgs faktors ir 15. maijs, 1934. gads, valsts apvērsums, kad teātrī tika iestudēti arī ideoloģiska satura darbi, lieli inscenējumi, kas balstījās pozitīvismā. Daži darbi tika arī cenzēti. Tomēr Latvijas Republikas perioda teātris uzskatāms par laikmetīgu mākslas nozari, kas attīstījās līdzvērtīgi citiem teātriem Eiropā – bet stilistiski daudzveidīgs un demokrātisks satura ziņā. Līdzsvaram tika uzvesti klasiski inscenējumi un modernā dramaturģija. Teātris padomju okupācijas laikā. Padomju okupācijas pirmā gada sezonā būtiskas pārmaiņas nenotika. Repertuārā bija daži krievu klasikas inscenējumi un padomju dramaturģijas darbi. Vācu okupācijas laikā varas iestādes teātra darbību atļāva sākot no 1942. gada. Repertuārā galvenokārt bija klasikas darbi, jo to iestudēšanai saņemt atļauju bija vieglāk. 1944. gada rudenī, kad Rīgā ienāca padomju okupācijas karaspēks, teātru darbība tika atjaunota uzreiz, izmantojot teātri par ideoloģisku instrumentu. Aizbraukušo vai karā kritušo un pazudušo mākslinieku vietā steidzīgi tika organizēta jaunu aktieru apmācība gan Dāļas teātra, gan drāmas teātra studijās un teātra institūtā. Sakās Latvijas teātra darbība padomju okupācijas režīmā, kas nozīmēja gan kontrolētu repertuāru, Noteiktai repertuāra daļai bija jābūt identiskai ar Maskavas un Ļeņingradas teātru repertuāru. Turklāt pirmizrāde Rīgā drīkstēja notikt tikai pēc pirmizrādes Krievijā. Repertuārā nedrīkstēja būt aizliegtu latviešu autoru darbu, kā arī ārzemju autoru darbu, kas pozitīvi atspoguļoja kapitālismu iekārtu un tam līdzīgi, gan kontrolētu izrāžu estētiku. Līdz pat Josifa Staļina nāvei izrādēm bija jāatbilst tā sauktajam sociālismu kanonam – Dzīve jātēlo realistiski, iekļaujot šķiru cīņas elementus, ievērojot tēlu melnbalto dalījumu. Tikai 20. gadsimta 50. gadu vidū aizsākās teātra stilistikas dažādošana, jaunu teātra izteiksmes līdzekļu meklējumi, piemēram, poetiskais teātris, episkais teātris, režisors Pēters Petersons. No jauna parādījās simboliskais teātris, režisors Eduards Smilģis – aizsākās jaunā realisma meklējumi. Režisori Arnolds Liniņš, Oļģerts Kroders, Māra Čimēle, Adolfs Šafīro, Alfreds Jaunšāns. Gan padziļināti pētot cilvēku, gan strādājot ārpus tradicionālā teātras skatuves. Līdz pat neatkarības atgūšanai, ņemot vērā politisko situāciju un vietējo kultūras ierēģu prasības, viļņveidīgi mainījās periodi, kad teātris un māksla kopumā bija brīvāki vai kontrolētāki. Vairākus gadu desmitus teātrī tika izstrādāta tā sauktā ezopa valoda, kas ļāva par politiski riskantām un nācēju aktuālām tēmām runāt netieši ar zemtekstu, zīmju un simbolu palīdzību, un teātris līdzās mākslas funkcijai pildīja tautas vienošanas, garīguma, valodas kopšanas misiju, iegūstot ārkārtēju popularitāti – Izrādes tika spēlētas 200 un pat 250 reižu. Lielie latviešu klasikas brīvdabas uzvedumi skroderdienas silmečos, mērnieku laiki pulcēja piecus, sešus un pat desmit tūkstošu skatītāju druvienas un alauksta estrādēs. Dramatiskais teātris Līdz ar neatkarības atgūšanu 1991. gadā aizsākās mūsdienu teātra process, kam raksturīga pilnīga izteiksmes un satura brīvība, iekļaujoties Rietumē Eiropas un pasaules teātra kontekstā, kā arī starp žānru meklējumi, kas paplašina tradicionālās robežas un liek pārskatīt jēdzienu teātris izpratni. Ietekmējoties no pasaules teātra procesa, rakstos un praksē plaši tiek izmantots jēdziens spēles mākslas – kas apzīmē plašāku norisu klāstu nekā tradicionālajā spēles telpā notiekošas izrādes. Tekstu interpretācijas ar aktieru piedalīšanos, variējot izvēlēto spēles stilu no psiholoģisma līdz atklātam spēles teātrim. Visbiežāk šādas starpžānru izrādes notiek teātra festivālos un nevalstiskajos teātros – tomēr arī lielajos stacionārajos teātros ienāk jaunā teātra valoda un paplašinās žanra robežas, īpaši teātru mazajās zālēs. Jaunā režisora paudze. Lai gūtu jaunu izpratni par teātri, bija nepieciešami jauni režisori ar postpadomju režijas skolu, un tādi tika gatavoti jaundibinātā Latvijas kultūras akadēmijā kino un teātra režisora Pētera Krīlo vadībā no 1993. līdz 1997. gadam. Režijā ienāca Viesturs Kairišs, Džeģe Džilingers, Gati Šmits, kuri dibināja apvienību Nepanesamā teātra Artelis 1996. 99. gads. Regnārs Vaivars, Ivars Lūsis, Zane Kreitsberga un citi. No studijām ASV atgriezās aktieris un režisors Alvis Hermanis, kas iestudēja pirmās izrādes jaunajā Rīgas teātrī, dibināts 1992. gadā. Šī perioda darbi tiek uzskatīti par postmodernisma paraugiem, kas daļēji atbilst postmodernās mākslas kanoniem. Izrādēs parādījās kolāža, spēles princips, ironija, dažādu žanru sajaukums, teksta dekonstrukcija, cēloņu un seku sakarību ķēdes neievērošana, atteikšanās no lineāra vēstījuma, morāliskā kritēriju un tradicionālo vērtību apšaubīšana un tam līdzīgi. Pēc apvienības izjukšanas režisori sāk strādāt dažādos Latvijas teātros. Tika dibināts teātris United Intimacy 2002. līdz 2009. gads, ko sākotnēji vadīja Viesturs Kairišs, vēlāk Andrejs Jarovojs. Teātris kļuva par vietu, kur īstenot režisora Viestura Kairiša radošās ieceres, pētot sociālas problēmas, nacionālo mentalitāti un pilnveidot individuālo režijas rokrakstu pēc aiziešanas no jaunā Rīgas teātra. Teātris kļuva par platformu jaunu režisoru darbiem, kas piesaistīja gados jaunu auditoriju, Tajā tapa starptautiski projekti, jauno laikmetīgās dēļas horeogrāfu darbi. Tādi jādi United Intimacy sagatavoja augstni vēlāk tapušiem neatkarīgajiem teātriem Gertrūdes ielas teātrim un Dirty Deal teātro. 1995. gadā notika pirmais jaunā teātra festivāls Homo Novus, kas pievērsās jaunai aktieru apmācībai, bet vēlāk reiz divos gados pētīja jēdziena jauns izmantojums skatuves mākslās. Aplūkoja jauno dramaturģiju, tekstveidi, jauno telpu ārpus klasiskām teātras skatuvēm, jauno režiju un geogrāfiju ārpus Eiropa centriskā pasaules skatījuma, jauno cirku, ekonomiku, ekoloģiju, jaunās tehnoloģijas teātrī – aicinot uz festivāla izrādes, kas fokusējas uz šiem jēdzieniem, vai piedāvājot režisoriem veidot izrādes atbilstoši konkrētā festivāla tēmai un tam līdzīgi. Gundegas, Laiviņas un Zanas Krētsbergas vadībā festivāls paplašinājis Latvijas skatītāju izpratni par laikmetīgā teātra daudzveidību. Paralēli teātra valodas modernizēšanas un izteiksmes līdzekļu dažādošanas procesam – Vadošo vietu gandrīz 20 gadus Latvijā nostiprināja jaunais Rīgas teātris Alvija Hermaņa vadībā. Galvenais režisors kopš 1997. gada mākslinieckais vadītājs, kurš kopā ar savu trupu galvenokārt Pētera Krilo vadīto aktieru kursu absolventiem aizvadīja intensīvu jaunas skatuves valodas radīšanas un atjaunināšanas periodu. Dažādās stilistiskās izrādēs 90. gadu vidū notika jaunas estētikas un teatralitātes meklējumi, sapludinot dažādas aktierspēles tehnikas. 21. gadsimta sākumā top izrādes, ko teātra kritiķis Normons Naumanis raksturojas kā jauno dokumentālismu. Tam seko daudzas izrādes par Latviju, latviešiem un latvisko, jeb latviešu stāstu periods – 2004. līdz 2010. gadam, kas konceptuāli tiek pamatots ar to, ka par katra cilvēka dzīvi iespējams uzrakstīt lūgu. 2011. gadā Alvis Hermans atgriezās pie klasikas interpretācijām, un tajās atrodam ietekmi no viņa plaši izvērstās darbības operu iestudēšanā. Kopš 2004. gada Jaunais Rīgas teātris ar Alvija Hermaņa izrādēm regulāri viesojas pasaules teātros, un arī pats režisors aizvien biežāk iestudē izrādes ārpus Latvijas, galvenokārt vācu valodīgajos teātros. Kopš 2012. gada Alvis Hermans ir režisors ievērojumos Eiropas opernamos. 2008. un 2009. gadā pedagoģes Māras Čimels vadībā Latvijas Kultūras Akadēmija absolvēja divu režijas mākslas kursu studenti, kas veido nākamo Latvijas jaunās režijas paudzi. Teātrī pastāvīgi strādā Valters Sīlis, Elmārs Senkovs, Laura Groza Čibere, Inese Mičule, Kārlis Krūmiņš, arī Vladislavs Nastavševs, kurš studējis Pēterburgā un Londonā. Šīs paudzes režijas darbus raksturo tā sauktais jaunais humānisms – tiek pievērsta uzmanība izrādes veistījumam, centrā tiek izvirzīta sociāli aktīva pozīcija un margināls parādības, laikmetīga poētika, atteikšanās no sarkasma un ironijas, vēlme pēc saturiska dziļuma, nacionālo tēmu aktualizēšana un pārvērtēšana, prasme sabalansēt spilgtu inscenējumu ar jēgpilnu vēstījumu. Muzikālais teātris Mūsdienās Latvijā darbojas Latvijas Nacionālā opera un balets ar pastāvīgu operas un baleta teātra trupu un kori. Operu izrādes veido arī operas studija Figaro. Operetes tiek izstudētas kā atsevišķi projekti ar Latvijas operetes fonda palīdzību. Darbojas mūzikas nams Daile. Valsts teātros regulāri tiek iestudēts muzikālas izrādes. Populārāko mūziku autori ir Jānis Lūsens, Raimons Pauls, Zigmārs Liepiņš, Kārlis Lācis. Stacionārs muzikālais teātris, valsts mūzikas komēdijas teātris Rīgā darbojās no 1945. līdz 1995. gadam. No 1963. gada Rīgas operetes teātris. Rīgas operas teātra uzplaukums bija 20. gadsimta 60. un 80. gados, kad tika iestudēts ne tikai klasiskās operetes, bet arī latviešu autoru oriģināla darbi. Ilgadējs teātra galvenais diriģents un mākslinieckais vadītājs bija Jānis Kājaks, 1974. līdz 1992. gadam ievērojami solisti - Harijs Misiņš, Edgars Zvēja, Marina Zirdziņa, Ramons Kepe, Alīda Zvagule, Lilija Sniedze, Renāte Steinberga un citi. Latvijā darbojas arī Daugopils muzikāla dramatiskais teātris 1951. līdz 1961. gadam un Liepājas opera – 1922. līdz 1934. gadam Liepājas opera un drāma, 1934. līdz 1944. gads, Liepājas muzikāldramatiskais teātris, 1945. līdz 1950. gadam. Leļu teātris Leļu teātra pirmsākumu Latvijā veidojās 20. gadsimta 20. gados. Liela nozīme leļu teātra attīstībā bija Ivanam Rudenkovam, kurš pēc Pirmā pasaules kara sāka dzīvot Latvijā. Viņš popularizēja leļu teātra idejas gan ar izrādēm pieaugušajiem, politiskā satīra, gan bērniem marionešu teātris, kā arī Dailas teātra leļu izrādēm bērniem vienas sezonas garumā. No 1935. līdz 1936. gadam režisors Herberts Līkums. Stacionārs valsts leļu teātris dibināts tikai 1944. gadā, bet neatkarīgi leļu teātri tikai pēc neatkarības atgūšanas. Liepājas leļu teātris 1989. ilgadējie vadītāji Rihards un Inese Beltes, Liepājas ceļojošais leļu teātris Maska 1992. 1994. gadā ilgadējie vadītāji Pēteris un Agita Trupi, teātris umka.lv. Kaut arī padomju okupācijas laikā populārs bija leļu izrādes pieaugušajiem satīras teātra un kabarē formā, tas tomēr nav kļuvis par pastāvīgu teātra žanru. Leļu teātra aktieri tiek gatavoti Latvijas kultūras akadēmijā. Radioteātris Radio kopš tā dibināšanas 1925. gadā notiek teātra izrāžu translācijas un tiek veidotas pastāvīgas izrādes, jeb tā sauktais radioteātris. Pirmā radioteātra izrāde veidota 1927. gadā. Pastāvīgs radioteātra darbs sākās 20. gadsimta 50. gadu vidū. Nozīmīgākie Latvijas radioteātra režisori Osvalds Krēsliņš, Boris Spraudiņš, Oļģerts Dunkers, Oļģerts Šalkonis, Jānis Vītoliņš, Irēna Cērmane un citi. Populārākie radioteātra aktieri, kuriem bijuši vairāk simt lomu, Antra Lietskalniņa, Juris Strenga, Olga Dreģe, Āris Rozentāls, Imants Skrastiņš, Uldis Dumpis, Pēteris Liepiņš, Lilita Ozoliņa, Edmunds Freibergs, Rudolfs Plēpis, Gunārs Abuļņš un citi. Teātra institūcijas 2017. gadā Latvijā teātrim raksturīgas dažādas organizatoriskas struktūra vienības - valsts dotēti stacionārie teātri, pašvaldības teātri, nevalstiskie teātri, amatieru teātri, dēļas teātri, opera, operas studija, cirks. Latvijas profesionālā teātra jomā dominē valsts dibināti stacionārie teātri, kas ir vēsturiski izveidojusies sistēma, jo vislabāk nodrošina teātra darbību gan organizatoriskā un ekonomiskā, gan mākslinieckā ziņā. Valsts dibinātiem teātriem Latvijā ir vienāds juridiskais status. Tās ir valsts kapitāla sabiedrības, kurā kultūras ministrija ir kapitāla daļu turētāja. Latvijā darbojas septiņi valsts dibināti teātri - Latvijas Nacionālais teātris, Dailes teātris, Jaunais Rīgas teātris, Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātris, Valmieras drāmas teātris, Daugavpils teātris un Latvijas Leļu teātris. Kopš 1991. gada likvidēti vai reorganizēti divi valsts teātri - Jaunatnes teātris un operetes teātris, vēlāk muzikālais teātris. Līdzās valsts dibinātiem stacionāriem teātriem Latvijā darbojas arī pašvaldības padotībā esošais Liepājas teātris, Liepājas leļu teātris, profesionālais latviešu teātris Rēzeknē Joriks, dibināts 2016. gadā, kā arī dažādi juridiska statusa neatkarīgie teātri, kas nesaņem regulāras valsts dotācijas radošajiem projektiem konkursu kārtībā, tie var saņemt valsts līdzekļus no valsts kultūra kapitāla fonda. Nozīmīgākie neatkarīgie teātri Kabata, dibināts 1987. gadā, Skatuve, dibināts 1994. gadā, Liepājas ceļojošais leļu teātris Maska, dibināts 1994. gadā, teātris TT, dibināts 2000. gadā, Dirty Deal teātro dibināts 2007. gadā, Gertrūdas ielas teātris dibināts 2009. gadā, Nomadi dibināts 2007. gadā, kā arī vasaras projektu teātri, kas pulcē profesionālo teātru aktierus brīvdabas izrādēm. 21. gadsimta sākumā darbību beiguši tādi populāri teātri kā Teātra apvienība, UMKA.CLV, Galinas Polišķuks teātra observatorija, United Intimacy, mūsdienās Ģērtrūdas ielas teātris. Latvijas Nacionālais teātris 23. februārī 1919. gadā tika atklāts Strādnieku teātris, uz kura trupas bāzes 30. novembrī 1919. gadā tika dibināts Latvijas Nacionālais teātris. No 1921. līdz 1925. gadam teātra direktors bija Rainis. 1932. un 1933. gadā par viesrežisoru un viesaktieri darbojās izcilais krievu aktieris Mihails Čehovs. Latvijas Nacionālo teātri raksturo konsekventa repertuāra politika, pastiprināta uzmanība pievēršot latviešu autordarbiem, latviešu klasikas mūsdienīgām interpretācijām, novatoriskiem meklējumiem latviešu literatūras iestudējumos, kvalitatīvai oriģināla dramaturģijai. Liela nozīme teātra repertuārā ir pasaules klasikas pastāvīgai klātbūtnei, uzsverot ne tikai tās estētisko un māksliniecisko, bet arī izglītojošo nozīmi. Latvijas Nacionālo teātri raksturo arī gadu desmitos izkoptais aktieru ansamblis ar spožām visu pauģu aktieru personībām. Latvijas Nacionālais teātris visā tā pastāvēšanas laikā saistīts ar realistiskā un psiholoģiskā teātra tradīciju attīstību, periodiski pievēršoties formas meklējumiem. Īpaši populārs bijušas tās augtās tautas lugas ar plašiem inscenējumiem un masu skatiem. Savukārt Rudolfa Blaumaņa skroderdienas silmačos kļuvusi par Latvijas Nacionālā teātra galveno tradīciju, katru gadu noslēdzot sezonu ar 10 līdz 15 šīs lugas izrādēm. Lūga bez pārtraukuma Latvijas Nacionālā teātra repertuārā ir kopš 1955. gada, bet spēlēta arī pirms tam. Latvijas Nacionālā teātra galvenie režisori bijuši Alfrēds Amtmanis Briedītis 1944. līdz 1966. gadam, kura darbību raksturo vērienīgi nacionālās literatūras lieli inscenējumi – Alfreds Jaunšans 1966. līdz 1987. gadam, kurš savos darbos spēja apvienot vajadzību pēc nacionālās pašapziņas ar padomju laika prasībām. Mihails Kublinskis 1987. līdz 1989. gadam, Oļģerts Kroders no 1989. līdz 1995. gadam, Edmunds Freibergs no 1995. līdz 2009. gadam, kurš katru sezonu sāka ar nacionāliem lielinscenējumiem, taiskaitā jaundarbiem. Štata režisori ir Edmunds Freibergs, Valters Sīlis un Elmārs Senkovs. Ievērojami Latvijas Nacionālā teātra aktieri Aleksis Mierlauks, Ludmila Špilberga, Lilija Štengele, Alfrēds Amtmanis Briedītis, Anta Klīns, Mirdze Šmithene, Osvalds Uštens, Lilija Ērika, Jānis Lēņš, Lidija Freimane, Gunārs Cilinskis, Antra Lietskalniņa, Elza Radziņa, Alfrēds Jaunušāns, Velta Līne, Jānis Kubilis, Girts Jakovļevs, Astrīda Kairiša, Lolita Cauka, Uldis Dumpis, Lāsma Kugrēna, Ivars Puga, Normons Laizāns, Indra Roga, Uldis Anže, Dita Lūriņa un citi. Ilgadējs teātra direktors no 2006. līdz 2018. gadam bija Ojārs Rubenis. No 2018. gada teātra direktors ir Jānis Vimba. Latvijas Dailas teātris. Latvijas Dailas teātris ir otrs lielākais valsts teātris Rīgā, ko 19. novembrī 1920. gadā kā privātu mākslas institūciju dibināja Raina Klups. Dēls teātra pirmais vadītājs un galvenais režisors bija Eduards Smilģis, 1919. līdz 1964. gadam, kas izrāžu estētiku balstīja galvenokārt ekspresionisma un simbolisma teātra principos, attīstot Latvijas Nacionālajiem teātrim pretēju tradīciju un spēles stilu, pievēršot pastiprinātu uzmanību izkoptai izrāžu formai, kustību stilizācijai, ķermeņa kultūrai, inscenējuma elementiem. Eduarda Smilģa radīts Dailas teātra moto ir skaidrība, vienkāršība, kaislība. Teātra teorētisko bāzi un spēles stilu tā pirmajos gados Eduardam Smilģim palīdzēja sagatavot scenogrāfs un teātra teorētiķis Jānis Muncis. Viņa 20 scenogrāfijas maketi Eduarda Smilģa izrādēm guva atzinību Pasaules dekoratīvās mākslas un moderno tehnoloģiju izstādē Parīzē 1925. gadā, radot priekšstatu par Dailas teātra novatoriskiem meklējumiem. Abu mākslinieku veidotajos inscenējumos Nozīmīga vieta bija kustību partitūrai, ko veidoja Felicita Ertnere, kura skolojusies Pēterburgā. Īpaša vieta Dēles teātra repertuārā ilgus gadus bijusi Raiņa lugām, to poetiskās valodas, romantisko ideju, nereālistiskā personāža dēļ, kā arī citu klasiķu darbiem, kas sarakstīti saistītā valodā - Viljama Šekspīra, Džordža Bairona – Frederika Šillera un Henrika Ibsena lugām. Teātris konsekventi attīstīs arī muzikālo izrāžu tradīcijas, sakot no klasisko operiešu iestudējumiem un beidzot ar mūzikliem. Arī šī teātra aktieri tradicionāli apmācīti atsevišķi Dailas teātra studijās, piesaistot pasniedzies galvenokārt no Dailas teātra. Līdz 1977. gadam Daļas teātris atradās ēkā Lāčplēšīlā 25. Pēc tam speciāli Dailas teātrim celtā ēkā Brīvības ielā 75. Teātra galvenie režisori pēc Eduarda Smilģa. Pēters Petersons 1964. līdz 1970. gadam, kurš sekmīgi apvienoja intelektuālo dramaturģiju un poētisko teātri. Arnolds Liniņš 1970. līdz 1987. gadam, kas sagatavoja jaunos aktierus jaunā psiholoģiskā patiesuma pakāpē. Kārlis Savškāps 1987. līdz 2002. gadam, Mihails Grusdovs 2002. līdz 2010. gadam, Džeģe Džilingers kopš 2010. gada. Ievērojami aktieri - Gustavs Zibalts, Emīlija Viesture, Arturs Filipsons, Emīls Mačs, Eduards Smilģis, Lilita Bērziņa, Alma Ābele, Edgars Zīle, Lilija Žvīgule, Harijs Liepiņš, Uldis Pūcītis, Irma Laiva, Eduards Pāvuls, Vija Artmane, Milda Klētniece, Juris Strenga, Olga Dreģe, Ausma Kantāne, Lilita Uzoliņa, Juris Žagars, Reizija Kalniņa, Artūrs Krastīņš un citi. Teātra direktors ir Andris Vitols kopš 2010. gada. Jaunais Rīgas teātris. Jaunais Rīgas teātris dibināts 1992. gadā un atrodas Latvijas ielā 25, kura vēsturē sākusies 1902. gadā līdz ar otrā profesionālā latviešu teātra jaunā latviešu teātra izveidu Rīgā. Vēlāk tur atradušies dažādi teātri, tā skaitā Dailas teātris un jaunatnes teātris. Mūsdienu jaunais Rīgas teātris ir profesionāls repertuāra teātris, kas skatītājiem piedāvā gudrus, aktīvus un neparastus iestudējumus, mūsdienīgu skatījumu uz klasiku, latviešu orģināldramaturģiju un ārzemju autordarbiem. Teātra galvenie režisori Juris Rīnieks 1992. līdz 1997. gadam, Alvis Hermanis kopš 1997. gada. Teātrī pastāvīgi strādājuši arī Viesturs Kairišs, Gatis Šmits, Māra Čimele un Vladislavs Nastavševs. Kopš 2004. gada Jaunais Rīgas teātris ar Alvija Hermaņa izrādēm viesojies visos nozīmīgākajos pasaules teātra festivālos un sniedzis viesizrādes visos kontinentos. Alvija Hermaņa izrāžu spilgtākā iezīme ir to stilistiskā daudzveidība, dažādu māksliniecisko meklējumu periodi, spožs intelektuālisms, apvienots ar spēju paredzēt aktuālā teātra tendences nākotnē trupas pamatkodos 2017. gadā. Girts Krūmiņš, Vilis Daudziņš, Andris Keišs, Kaspars Notiņš, Gundars Āboliņš, Guna Zariņa, Baiva Broka, Sandra Kļaviņa, Elita Kļaviņa. Teātra direktore ir Gundaga Palma kopš 2003. gada. Latvijas leļu teātris. Valsts leļu teātris, tagadējais Latvijas leļu teātris, dibināts 4. oktobrī 1944. gadā. Tā galvenie režisori Tīna Herzberga no 1966. līdz 1973. gadam un no 1919. līdz 1994. gadam Arvīts Cepurītis, 1974. līdz 1984. gadam Hermanis Paukšs 1984. līdz 1987. gadam, Vija Blūzma 2000. līdz 2016. gadam, Girts Šūlis kopš 2016. gada. Ilgadēji lēļu mākslinieki Arnolds Burovs, Pāvils Šenhofs. Teātris galvenokārt darbojas ar spieķu jeb trošu lēlēm, tomēr regulāri tiek veidots izrādes visās populārākajās leļu teātra tehnikās - ar marionetēm, cimdelēm, atklātā vadīšana principlēm, ēnu lēlēm, kā arī bērnu un pusauģu izrādes bez lēlēm un tās augtās objektu teātra izrādes, kas Latvijā kļuva pazīstamas, kad 2005. gadā Leļu aktieru kursa absolventi nodibināja neatkarīgo teātri umka.lv. Ievērojami Leļu teātra aktieri Jānis Čakars, Tatjana Hitarišvili, Ļevs Birmanis, Hilda Žīgure, Silvija Bitere, Kaspars Pūce, Olga Larina, Laila Kirmuška, Hermans Paukšs, Pēters Šogalovs, Jānis Kirmušs, Kadats Vitūla, Santa Dičus un citi. Teātra direktors, valdes loceklis ir Vilnis Beķeris kopš 2002. gada. Mihaila Čehova, Rīgas Krievu teātris. Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātris ir vecākais krievu valodā strādājošais teātris ārpus Krievijas, dibināts 1883. gadā. Tas darbojās pēc antreprīzes principa. Antreprenieris veidoja trupu konkrētiem iestudējumiem. Teātris uzplaukums sākās 1902. gadā, kad Rīgā ieradās antreprenieris Konstants Ņezlobins, īstajā vārdā Konstants Aļābjevs. Viņš piesaistīja pieredzējušus aktierus no Maskavas, organizēja regulārus mēģinājumus, uzaicināja talantīgus režisorus, no kuriem ievērojamākais bija Konstantins Marģānovs. 1902. gadā tika atklāta Rīgas pilsētas otrā krievu teātrā ēka Kronvalda bulvārī 2, kas 1919. gadā tika nodota Latvijas Nacionālajam teātrim. Pirmā pasaules kara laikā teātra darbība tika pārtraukta līdz 1921. gadam. 1931. un 1932. gadā Teātrī strādāja arī Mihāls Čehovs, kurš iestudēja Nikolai Gogoļa lugu revidents un Viljama Šekspīra lugu 12. nakts. 1912. gadā uz Krievu teātra skatuves pirmoreiz iestudēta latviešu luga Rudolfa Blaumaņa Indrāni. Arī turpmākajos gados repertuārā regulāri bija latviešu autoru darbi un kā viesmārslinieki spēlēja latviešu aktieri Lilija Štengele, Lilita Ozoliņa, Mirza Mārtiņsone, Ārnis Līcītis un citi. Galvenie režisori Rudolfs Ungarns 1925. līdz 1940. gads, Jurijs Jurovskis 1951. 1953. gads, Aleksejs Lakšins 1953. līdz 1956. gadam, Vera Baļūna 1953. 1956. 1959. gads Pāvils Homskis 1959. 1961. gads Arkādijs Kats 1964. 1988. gads Leonīds Beļavskis 1988. 1999. gads un režisors Sergejs Ratlovs. 1955. līdz 1958. gadam. Ievērojami aktieri Jurijs Jurovskis, Aleksandrs Bojārskis, Vladimirs Sigovs, Viktors Pļuts, Raina Praudiņa, Jevgeņijs Ivaničevs, Marks Ļebģevs, Ninoņa Znāmova, Jakovs Rafalsons, Leonīts Lents, Galina Rasiska, Andrejs Iljans un citi. Ilgus gadus Teātra direktors bija Eduards Cehovals no 1919. līdz 2017. gadam, kurš nodrošināja saikni ar latviešu kultūru, iestudēja latviešu lūgas, aicināja piedalīties latviešu režisorus un latviešu viesaktierus. Teātra direktori ir Dana Bjorka kopš 2017. gada. Valmieras drāmas teātris Līdz pat 21. gadsimta sākumam par Valmieras drāmas teātra izveides datumu tika uzskatīts 29. marts 1919. gadā, kad ar Emīla Verhārna drāmas Ausma iestudējumu tika atklāts Valmieras padomas teātris. Tomēr 2013. gadā tika svinēta teātra 90 gadu jubileja, uzskatot, ka teātris dibināts, kad sākušās regulāras izrādes, tātad 1923. gadā. 1930. gadā Valmieras teātris tika pārdēvēts par Ziemeļlatvijas teātri, un katra pirmizrāde tika parādīta vispirms Valmierā, tad Cēsīs, Rujanā un Valkā. Pēc otrā pasaules kara teātrī sāk strādāt Vācijā un Krievijā profesionāli darbojusies režisore Anna Lācis kas izrādēs izmantoja Bertolda Brehta teātra un aģit teātra principus. 1952. gadā viņai pievienojās Pēteris Lūcis, kurš lielu uzmanību pievērsa latviešu lugām, īpaši tā sauktajiem tautas gabaliem sākot ar Oļģerta Krodera un Māra Simels izrādēm 20. gadsimta 60. gados, Valmieras drāmas teātris tiek uzskatīts par līdzvērtīgu profesionālu teātri Rīgas teātriem. Šis apstākļus ir būtisks, jo Daugaupils un Liepājas teātriem būt par vadošiem Latvijas teātriem izdevies tikai periodiski. Teātra galvenie režisori Anna Lācis no 1950. līdz 1957. gadam, Pēteris Lūcis 1957. 1991. gads, Vāris Brasla 1994. līdz 2000. gadam. Nozīmīgākie režisori Oļģerts Kroders 1964. līdz 74. un 2001. līdz 2012. gadam. Māra Čimele 1969. līdz 1989. un Feliks Teičs kopš 1992. gada, kurš kļuvis par vienu no nozīmīgākajiem Rudolfa Blaumaņa darbu interpretiem. Tieši viņa novatorisko interpretāciju dēļ Valmīras drāmas teātris 1999. gadā izsāka Rudolfa Blaumaņa teātra mākslas festivāla tradīciju un pirmajos trīs festivālos ieguva galvenās balvas. Ievērojami aktieri Elza Barūne, Jānis Zariņš, Antonija Jansone, Nina Lēmane, Žanis Vinkalns, Ruta Birgere, Ināra Ieviņa, Jānis Samauskis, Ligita Dēvica, Rihards Rudāks, Skaidrīta Putniņa, Dace Eversa, Aigars Viljams, Tālavals Lasmanis, Ieva Puķe, Elīna Vāne, Ivo Martinsons un citi – Teātra direktore ir teātra kritiķe un dramaturģe Evita Sniedze kopš 2006. gada. Daugaupils teātris Daugaupils teātris dibināts 1856. gadā pēc inženiera Nikolaja Halgalstroma iniciatīvas un darbojies līdz 19. gadsimta 70. gadiem. Pēc tam teātris darbojies neregulāri. Līdz 1921. gadā nodibināts Daugaupils Latviešu dramatiskais teātris, ko vadīja Otīlija Muceniece. Kopš 1937. gada teātris atrodas vienības namā, kas 30. gados bija modernākā teātra ēka Latvijā un turpināja darboties arī Otrā pasaules kara laikā. Pēc kara latviešu trupa izira, 1944. gadā tika organizēta Krievu trupa, un 1946. par tās vadītāju iecēla Borisu Rošinu. Bet no 1953. līdz 1955. gadam teātrī strādāja ievērojamais krievu režisors Sergejs Radlovs. Hruščovā atkušņa laikā atbilstoši nacionāli ievirzītai kultūra politikai radās ideja atjaunot Daugopils teātra latviešu trupu. 1958. gadā tika dibināts Daugopils muzikāla dramatiskais teātris ar divām trupām. Latviešu trupas režisors bija Oļģerts Dunkers un Arnolds Liniņš. Tomēr 1961. gadā latviešu trupu pievienoja Valmīras drāmas teātrim. Daugopils teātris tika atjaunots tikai 1988. gadā ar līdzīgu motivāciju nodrošināt latvisku kultūru vidi Latgales lielākajā pilsētā. Divi īpaši Daugopils teātrim sagatavoti aktieru kursi Pētera Krilo vadībā veidoja izrādes, kas vairākus gadus no 1991. līdz 94. gadam nodrošināja Daugopils teātrim augstvērtīga profesionāla teātra vietu Latvijas teātru vidū. 1995. gadā daļa latviešu trupas un Pēteris Krilovs pārcēlās uz Rīgu, darbu turpināja tikai Krievu trupa. 1999. gadā latviešu trupa tika atjaunota, un Daugaupils teātris turpina darboties ar abām trupām. 2012. gadā Daugopils teātrī sāka darboties laikmetīgās dejas trupa Irinas Saveļievas vadībā. 2013. gadā aizsākts festivāls Telpa Daugaupils. Ievērojami aktieri - Vera Hramņikova, Vladimirs Dupaks, Jurijs Losevs, Ivars Brakovskis, Mihails Samudāhovs, Žanna Lubgāne, Maija Korkliša, Irina Kešiševa, Kristīna Venšteine un citi. Teātra direktors, valdes priekšsēdētājs ir Oļegs Šapošņikovs kopš 2011. gada. Liepājas teātris. Liepājas teātris dibināts 11. martā 1907. gadā kā Liepājas Latviešu teātris, kas darbojās līdz Pirmajam pasaules karam. 1918. gadā teātris atjaunoja darbību tā pašreizējās telpās, pirms tam tur atradās Vācu teātris. Sākot no 1922. gada teātra ēkā paralēli darbojās gan Liepājas jaunais teātris, gan Liepājas opera. Liepājas teātri raksturo tradicionāli vērienīgi muzikāli iestudējumi, kam aizsākumi radās laikā, kad teātrī bija operas trupa un orķestris. Liepais teātris bieži bijis nozīmīgs jaunajiem režisoriem un viņu novatoriskiem meklējumiem, kā arī jaunajiem aktieriem, kas kļūst par vadošiem aktieriem Liepājā, karjeru turpina Rīgā. 21. gadsimta otrajā desmitgadē šī tendence mazinās, pieaugot Latvijas Kultūras akadēmijas absolventu skaitam un konkurencei. Galvenie režisori Otīlija Muciniece 1918. līdz 1921. gadam, Alfrēds Zomers 1921. 1926. gads, Fricis Rode 1926. līdz 34. gads, Jānis Leņš 1934. līdz 1936. gadam, Kārlis Piesis 1945. līdz 1950. gadam, Žanis Brasla 1950. 1952. gads, Nikolais Mūrnieks 1952, 1968 gads, Andrejs Migla, 1968 līdz 1974 gadam, Oļģerts Kuroders, 1974, 1988 gads, Herberts Laukstēns, 1988, 1996 gads. Juris Bartkevičs, 1996. 2004. gads, Rolands Atkočūns, 2005. 2008. gads, dažādos periodos strādājuši režisori Jānis Zariņš, Teodors Lācis, Juris Rīnieks. Ievērojami aktieri Valdemārs Zambergs, Malvīna Uztube, Vera Šneidere, Aina Jaunzeme, Jānis Makovskis, Dācis Makovska, Anita Kvāla, Mārtiņš Vilsons, Indra Briķe, Juris Bartkevičs, Leons Lišinskis, Inese Kučinska, Egons Dombrovskis un citi. Teātra direktors ir Hermanis Laukšteins kopš 2009. gada. Latviešu teātris ārzemēs. Pēc latviešu aktiera Adolfa Vanadziņa iniciatīvas par režisoru un pedagogu piesaistot Jevģīniju Vahtango audzēkni Osvaldu Glāznieku, 2. novembrī 1919. gadā Maskavā dibināta Latviešu teātras studija, kas vēlāk pārtapa par valsts Latviešu teātris skatuve 15. jūnijā 1932. gadā. Tajā pulcējās pirms kara profesionāļi, kas Maskavā bija nonākuši bēgļu gaidās, kā arī atvaļinātie strēlnieki. Teātris pastāvēja līdz novembrim 1937. gadā, kad gandrīz visi tā dalībnieki tika apcietināti un nošauti Staļina laika represijās. Ziemas sezonā teātris sniedz izrādes un koncerts Maskavā, vasarā devās tā sauktajos reidos uz Baltkrievijas, Novgorodas, Baškirijas, Omskas un Krasnojārskas apgabala latviešu kolhoziem. Nozīmīgākie teātris skatuve režisori un aktieri - Osvalds Glāznieks, Adolfs Vanadziņš, Jānis Baltausis, Kārlis Krūmiņš, Roberts Bansāns, Vilis Forstmanis, Elza Miške, Anna Petersone, Marta Kalniņa, no 1936. gada pavasara Marija Leiko. Latviešu izcelsmes aktieri guvuši nozīmīgus sasniegumus arī Eiropas teātros. Piemēram, 1917. līdz 1921. gadam Marija Lēko strādāja Berlīnes Vācu teātrī pie Maksa Reinharta, viesojās izrādēs Latvijas Nacionālajā teātrī, gāja bojā Staļina laika represijās Maskavā, Butirku cietumā, kur nokļuva pēc visu teātra skatu mākslinieku aresta. Annija Simpsone, izdevējas Emīlijas Beņamiņas māsa, 1913. gadā devās mācīties uz Berlīni, strādāja Vācijā un Austrijā, viesojās izrādē Latvijas Nacionālajā teātrī. Jānis Guters, vēlāk vācu kino režisors, Vācijā pazīstams ar vārdu Johannes Guters, No Rīgas emigrējis 1908. gadā, studējis kinotehniku, kļuvis par filmu sabiedrības UFA līdzproducentu, uzņēmis apmēram 50 filmas. Rīgā dzimusi arī poļu kino aktrise Aleksandra Gudoviča, pseidonīms Lijā Māra. Vācijā pēc otrā pasaules kara no Latvijas ieceļojošie profesionālie aktieri un režisori vairākus gadus uzturējās tās augtajās pārvietoto personu nometnes un tur organizēja teātra trupas. Teātris tika spēlēts Eslingenā un Mērbekā, pusprofesionāli teātris darbojās Lībekā, Virtsburgā, Fišbakā, Augsburgā. Šie teātri pastāvēja līdz brīdim, kad sākās masveida izceļošana uz tālākām pastāvīgām mītnes zemēm. Tālākā latviešu teātra attīstība ārpus Latvijas notika vairākās pasaules valstīs. Latviešu teātris Zviedrijā. Zviedrijā Latviešu teātris darbojās Stokholmā no apmēram 1946. līdz 20. gadsimta 70. gadiem. Nozīmīgākās personības Režisors Andris Blekte bija viens no retajiem, kurš strādāja arī Zviedru teātrī un Malmes teātra augstskolā par aktieru meistarības pedagogu. Dramaturgs Mārtiņš Zīverts aktieri Ilze Dziļleja Zīverte, Jānis Gulbītis, Jānis Ģērmanis. Latviešu teātris ASV ASV Latviešu teātri bija visās lielākajās pilsētās - Ņujorkā, Bostonā, Vašingtonā, Sanfrancisko, Losandželosā, Čikāgā un citur no apmēram 1950. gada līdz 20. gadsimta 90. gadiem. Nozīmīgākās personības režisori Osvalds Uštens, Laimons Siliņš, aktieri Kārlis Lakstiņš, Kārlis Ģērmanis, Augusts Mitrēvits, Oļģerts Parņickis, Jānis Šāberts, Kārlis Veits, Māra Antēna, Jānis Lēņš, Reinis Birzgalis, Irma Graudiņa, Milda Zīlava, Nīna Melnbārde, Hilda Prince Urštēna, Alfreds Strautmanis, Brigita Siliņa, Laila Robiņa, darbojusies dažādās amerikāņu teātru trupās un filmējās amerikāņu filmās - dramaturgi Anšlaus Eglītis, Raimons Staprāns. Latviešu teātris Kanādā Kanādā Latviešu teātris bija Toronto no apmēram 1950. gada līdz 20. gadsimta 90. gadiem. Nozīmīgākās personības - režisori Baņuta Rubesa, kopā ar Nilu Bartletu dibināja 1982. gada teātra ansambli, un Gunārs Vērnieks darbojies arī kanādiešu teātrī. Latviešu teātris Austrālijā. Austrālijā latviešu teātri bija izveidoti visās lielākajās pilsētās - Sidnejā, Melburnā, Adelaidā, Pērtā no apmēram 1951. gada līdz 20. gadsimta 90. gadiem nozīmīgākās personības - režisori Imants Sveilis, Uldis Siliņš, aktieri Mirza Ansule, Pēters Elsiņš, Kārlis Gulbergs, Lija Veikina, Miervaldes Bumbieris, Anita Apele, Gunārs Klauss. Latviešu teātris Lielbritānijā Lielbritānijā Latviešu teātris darbojies Londonā no apmēram 1950. gada līdz 20. gadsimta 60. gadu vidum nozīmīgākās personības režisors Jānis Zariņš, kurš repatriējās 1962. gadā. 21. gadsimta sākumā ārpus Latvijas darbojas tikai San Francisko mazais teātris Laimoņa Siliņa vadībā. Teātra izglītība Latvijā. Profesionāla aktiera apmācība sākās ar teātra izveidi 1868. gadā līdz 1938. gadam darbojās Latviju drāmas kursi pedagogi Jēkabs Duburs un Zeltmatis, īstajā vārdā Ernests Kārkliņš, vēlāk saukti par Zeltmata kursiem. Ernesta Feldmaņa kursi, Birutas Skujinieces, vēlāk Jurija Jurovska studija, Dailas teātra un Nacionālā drāmas teātra studijas Latviešu aktieru ārotbiedrības teātras skola, kurā strādāja Mihails Čehovs. No 1948. gada darbojās Teātra institūts, kas 1951. gadā pievienots Latvijas konservatorijai kā teātra fakultāte, bet 1993. gadā aktieru un režisoru apmācība no Jārzepa Vīto Latvijas Mūzikas akadēmijas tika pārcelta uz Latvijas Kultūras akadēmiju. 2017. gadā Latvijā iespējams apgūt visas teātra nozarē nepieciešamās radošās profesijas. Latvijas Kultūras akadēmijā aktieru mākslu, režiju, laikmetīgo dēju, teātra un kinodramatūrģija, teātris zinātni un kultūru, tā skaitā teātra menedžmentu, Latvijas Universitātē teātris zinātni, Latvijas Mākslas akadēmijā scenogrāfiju un kostīmu mākslu, Latvijas Kultūras koledžā amatieru teātra režiju, Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā skaņu režiju. Nepastāv profesionālās apmācības specifiskām teātra profesijām, taiskaitā gaismu māksliniekiem, butaforiem, grīma meistaram, parūkmeistaram. Šīs prasmes tiek apgūtas teātrī no vecākiem meistariem. Teātra festivāli Latvijā. Latvijas jaunā teātra institūts kopš 1995. gada organizē starptautiskos jaunā teātra festivālus Homo Novus un Homo Alibi. Valmieras drāmas teātris kopš 1999. gada organizē Rudolfa Blaumaņa teātra festivālu, kurā piedalās Latvijas un ārzemju profesionālie teātri ar aktuālām Rudolfa Blaumaņa darbu interpretācijām. Kopš 2010. gada notiek radošās apvienības nomadi un asitē Latvija rīkotais starptautiskais teātra festivāls bērniem un jauniešiem Nomadi. Ik gadu Citā Baltijas valstī notiek Baltijas mūsdienu drāmas festivāls Skats, lai iepazīstinātu kaimiņus ar kvalitatīvām nacionālās dramaturģijas interpretācijām. Izrādes festivālam deleģē attiecīgās valsts teātra darbinieku savienība. 2016. gadā Valmjerā notika pirmais Valmjeras pilsētas vasaras teātra festivāls. Ārvalstu teātru viesizrādes Latvijā Mūsdien Latvijā nav vienot principa teātra viesizrāžu organizēšanā. Divi lielākie virzieni ir festivāla Homonovs producētās eksperimentālā alternatīvā teātra viesizrādes, iezīmējot dažādu teātra valodas iespējas un privātu antreprenieru organizētās Krievijas lielo valsts teātru viesizrādes un populāru Krievijas aktieru benefices, kas veido atšķirīgu piedāvājumu krieviski runājošai auditorijai līdzās Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātra repertuāram. Amatieru teātris Amatieru teātra tradīcija veidojusies 19. gadsimta beigās un attīstījusies līdzās profesionālam teātrim gan pilsētās, gan pagastos. Amatieru teātros aktieri darbojas no pamatdarba brīvajā laikā – amatieru teātru režisori lielākoties ir vai nu profesionāli apgūši amatieru teātru režiju, vai savā pamatdarbā strādā kādā no valsts teātriem. Centralizēti amatieru teātru pasākumi notiek kopš padomju okupācijas, kad izveidojās hierarhija. Nozīmīgākie amatieru teātri skatēsinās par tautas teātra nosaukumu, kas nozīmē gan status maiņu profesionālā ziņā, gan finansiāli lielāku atbalstu no pašvaldības. Skates tiek organizētas novadu un valsts mērogā. 2017. gadā Latvijā bija 425 amatieru teātri un 6400 to dalībnieku. Nozīmīgākā periodika. Viens no nozīmīgākajiem izdevumiem bija Almanahs Teātris un dzīve. No 1956. līdz 1985. gadam, kurā tika apkopoti analītiski raksti par notikumiem iepriekšējā teātris sezonā. Kopš 1988. gada iznāk analītisks un pētniecisks žurnāls Teātra vēstnesis. Tīmekļa vietnē kroders.lv atspoguļoti teātra aktuālie procesi. journal.dāns.lv pieejama informācija par laikmetīgās dēļas norisēm. Teātra darbinieku profesionālās organizācijas. Latvijas Teātra darbinieku savienībā brīvprātīgi apvienojušies profesionāli teātra darbinieki. Biedru skaits 739 2017. gadā. Biedrība ir Latvijas PSR teātra biedrības, dibināta 1944. gadā, un Latvijas Padomju Socialistiskās Republikas Teātra Darbinieku Savienības juridiskā pēctece. Latvijas Teātra Darbinieku Savienība pārstāv savu biedru kopējās profesionālās, ekonomiskās un sociālās intereses. Piedalās valsts kultūra politikas veidošanā un realizēšanā Latvijas Teātra darbinieku savienības priekšsēdētāja ir Daiga Šiliņa Gaismiņa kopš 2009. gada. Latvijas Teātra darbinieku savienība organizē gadskārtējas profesionālo teātru izrāžu skates un to apbalvošanas ceremoniju Spēlmaņu nakts Latviešu teātra novatora Eduarda Smilja dzimšanas dienā 23. novembrī. Visas sezonas laikā izrādes vērtē profesionāla žūrija, izvirzot laureātus 17 nominācijās un piešķirot galveno balvu par gada labāko izrādi. Startautiskajā teātra dienā 27. martā Latvijas Teātra darbinieku savienības valde piešķir Lilitas Bērziņas, Harija Liepiņa, Eduarda Smilģa un Helēnas Tangīvas Birznieces balvas par izcilu aktieru darbu, režiju un ieguldījumu dēļas attīstībā. Latvijas jaunā teātra institūts dibināts 1998. gadā. Tā stratēģiskais mērķis un uzdevums ir paplašināt teātra producēšanas, radīšanas, izplatīšanas un uztveres robežas. Latvijas jaunais teātris institūts organizē vienreizējus viesizrādes, izrāžu producēšanu un ilgtermiņa festivālus, izglītības programmas, informācijas apriti, starptautisko sadarbību, projektus un pasākumus, īpašu uzmanību pievēršot starpžānru norisēm. Latvijas jaunā teātra institūta direktore ir Gundega Laiviņa kopš 2009. gada. Latvijas dramaturgu ģilda dibināta 1999. gadā, lai apvienotu teātra, televīzijas, kino un radio dramaturgus, kā arī dramaturģijas tulkotājus, veicinātu latviešu dramaturģijas izplatību Latvijā un aiz tās robežām. Latvijas Nacionālās encyklopēdijas tekstu ierunāja Latvijas radioteātra vadītāja Māra Eglīte.